Die Heere het weer een keer vir die Israëlieten kwaad geword. Toe het David teen hulle opgesteek en gesê, gaan hou een census in Israël en Juda. Die koning het vir Joab, sy groot generaal, gesê, gaan bij al die stammen van Israël langs, vandaan in die noorde tot by Berseba in die syde, en skryf al die manskappe op, ek wil weet hoeveel is daar wat kan veg. Joab het die koning geantwoord, kijk, Ik hoop die Heere God maak die manskappe honderdmaal meer as wat hulle alreeds is, en ik hoop dit gebeur nog in die leeftijd, maar in majesteit, hoekom wil je senses hou? Maar die koning het Joab en die ander officieren van die Weermacht doodgepraat. Hulle het toe van die paleis afgegaan om die senses te gaan hou. Hulle het oor die Jordaan rivier gegaan en by die spreidsuit van die dorp Aroer begin tel. Daarna is hulle nog hard in Jaser toe. Hulle het noord tegen Gilead gegaan tot bij Kades in die richting van die Jetitische land. Daarvan dan het hulle na Danjaan gegaan en te wees na Sidon gedra. Hulle is Platirus, die stad met die meer om, en van daar af is hulle na al die dorpen van die Jewite en Kanaanite. Hulle is bij al die dorpen langs tot in die zijde van Jeda bij Berseba. Hulle het die hele land gegaan. dit het 9 maanden en 20 dagen gevat voor hulle weer terug was in Jerusalem. Joab het die getal van die mannen wat kon veg, vir die koning gegee, daar was 800.000 in Israël en 500.000 in Juda. Na de census het David sy gewete om begin kla. Hy het vir die Heere gaan sê, dis een verkeerde ding wat ik gedoen het, Heere, vergewe my alsjeblieft dat ik zo so onwissel was. Die volgende morgen toe David opstaan, kom die profeet gaat na hom toe. Hy moes altyd vir David sê wat die Heere wil hee, 12 tot 13. Hierdie keer moest hij voor David gaan sê, die Heere sê jy kan kies wat hij met jou moet doen, moet daar drie jaar hongersnood wees in jou land, of wil je drie maanden vlug voor jou vijanden, of moet daar vir drie dagen peesiekte in jou land wees. Denk mooi daarover, dan sê jy vir my wat ik voor die Heere moet gaan sê. David het vergat gesê, ik is diep in die moeilijkheid. Al wat ik kan sê, is, ik wil niet aan mensen uitgelever wees niet. Laat ons liever aan die Heere uitgelever wees, want hij zal ons jammer kry. Die Heere het daar die morgen een pesiekte in Israël laat uitbreek wat vir drie dagen aangehou het. In die hele land is daar 70.000 mensen dood. Toe die doodsengel sy hand na Jerusalem toe uitsteek om ook daar oor dood en verwoesting te saai, het die Heere spijt gekry oor die verschrikkelijke ramp en gesê, Wacht, dis nou genoeg. Moet niet verder gaan nie. Die engel van die Heere was op daardie stadium bij een groot klipplaat waar Arana, en je besiet, sy koring dors. Toe David sien die engel die mense slaan, sê hy vir die Heere, dis ek wat gezondig het. Dis ek wat verkeerd gedoen het. Hier die arme mensen verdien dit nie om sy skape geslag te word nie. Straf mij en mijn familie liever. Gaat in diezelfde dag naar David toegekomen en gezegd, gaan bou een altaar vir die Heere op daar die klipplaat waar Arana die besiet sy koring dors. David het toen na die klipplaat toe opgeklim soos die Heere vir hom gesê het in die boodskap wat God gebring het. Toe Arana afkyk en sien die koning en sy ambtenare is op pad na hom toe, het hy gegaan en met sy gezicht in die grond voor die koning gebuig. Arana vroeg toe, majesteit, waarom kom u na my toe? Ik wil jou doorsvloer koop om vir die Heere een altaar te bouwen, sê David vir hom, so die pesiekte wat die mense doodmaak, kan ophou. Vat dit, die majesteit, sê Arana vir David, offer net wat hy wil. Ik kan my beeste slag in die doorslee en jeke vir vier maak uitgebreid. Jou majesteit, Arana gee dit alles vir jy, en mag die Heere jou offer aanvaar. Nee, Arana, sê David, ik ga nou definitief die volle prijs betalen. Ik kan niet vir die Heere my God offer sonder dat dit mij iets gekos het nie. Tabit het toe die doorsvloer en die beeste vir 50 silverstukken bij omgekoop. Tabit het daar vir die Heere een altaar gebouw en offerdieren geslaag. Partij het hy heeltemal verbrand en die ander is vir die heilige eete gaar gemaakt. Die Heere het toe die mense sy gebede beantwoord en die pesiekte laat ophou.